Gure ondoan daukago irati Lorenzo. Donostiako danborradari buruz itxe ingo dugu. Egunon irati. Egunon Maria. Badakizu nos ospatzen den donostiako danborrada? San Sebastian egunean, laen oelian, donostian ospatzen da. Ezango dira hasten den? Urtarrilaren emeretzian gauerdian, konstituzio plazen azten da, iriko bandearen altxelarekin. Esango dira zuzen elka, elkarta ezberdin danborgorleek jotzen dituzela. Onen ondoren erretreta, zatiago, diana, ibilarena eta abar jotzen dituzte elkarte ezberdinetako danbor joleek. Eta zeinbat konpainei hartzen dute parte jaialdian? Egun konpainiak hartzen dute parte jaialdian. Bakoitzak musika banda baina duela aurrak ere parte hartzen dute no, noi? Eta egunean bertan, eguerdian. Aurren dan bozara da, e, egiten da. Udaeretzeko terrazatik irten eta Donostiako zentroan marxe deitzuria egiten dute hau eta gazteek. Agur! Agur!